الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قيوم السماوات والأراضين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقائدنا ومرشدنا وقدوتنا وهادينا إلى صراط المستقيم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والصلاة والسلام موصول على أهل بيته الطاهرين الطيبين القدوة الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والصلاة والسلام موصول على أصحابه الكرام البررة الغر المحجلين الذين كانوا هداة للمهتدين وأعلاما للأمة والدين ومن تبعهم واهتدى بهديهم الى يومنا هذا والامر باق ان شاء الله الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها ve kulle muhaddesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale. Bugün Esma Husna dersinin dördüncü dersindeyiz. Esma Husna dersinde dedik Allah'ın güzel isimlerini şerh ediyoruz. Şu ana kadar 14 tane isim şerh ettik ama 14 tane değil bazen bir taneyi iki taneyi bir araya getiriyoruz çünkü birbirlerine yakındır. Evet. En son şerh ettiğimiz ders 14. ders El Celili'dir. Bugün 15. der. 15. isim. O da nedir 15. isim? El Hasib. Hasib nedir? El Hasib Türkçe'de unurlu diyorlar. Yani de hesaba çeken. Aslında hasip yani asil bir tane asil olduğunda ne deriz ona? Bu hasiptir. Hasebli nesebli diyoruz ya. Yani şerefli. Ha? Azim soylu. Buna bir tane azim soylu oldu. Asıl oldu. Tarihi bellidir. Soyu bellidir. Eee yüksek tabakadandır. Ne deriz bu? Hasebli, neseblidir deriz. Hasip nedir? Allah hasiptir. Hasip ona yakışır. Neden? Çünkü ondan daha hasebli nesebli kim olabilir? Kim ondan daha şeref, üstün şereflidir? Kim Allahu Teala'dan daha e, asildir? Kim Allahu Teala'dan daha e, soyludur? Yani bu tür hasip öyle bir kapsamlı bir kelimedir ki her şeyi kapsıyor. Onun için Allahu Teala nedir? Hesiptir. Bu hasibin bir e, terafidir. Hasip Kur'an-ı üç yerde geldi. Ayrı ayrı anlamlarla. Biri mesela Nisa surasında feş, feşhidu e, feşhidu aleyhim ve kefe billahi hasibe. Şahit tutun üzerlerine diyor. Ve kefe billahi hasibe. Nedir? Allah da hasip olarak, yeter olarak. Nedir hasip burada? Hasip burada Çinci anlam geliyor. O da nedir? Yani Allah Teala her şeyin hesabını bu dünyada tutan Allahu Teala'dır. Demek ki hasibin iki anlamı var. Bir hasebli asil, iki her şeyi sayandır. Her şeyi tutandır bu dünyada ne yapılmışsa haseple kitapla yapılmıştır. Yani hesapla kitapla yapılmıştır. Hiç rastgele bir şey var mı bu dünyada? Hiç rastgele bir şey Allah Teala yaratmış mı? Haşa. Her şeyi hesabında, kitabında yapılmıştır. Bak güneş bilim. Diyor ki güneş bir günde yerden ne kadar mesafesi uzaktır bellidir. Var da mesafesi şu anda ben hatırlamıyorum. O mesafe bir santimetre, bir santin ha, Tar trilyonlarca güneş bizden uzaktır. E, Mikyas-ı zav'i yani ışık şeyiyle, ölçüsüyle bizden trilyonlarca güneş uzaktır. Işık ölçüsüyle. Yok metreyle. Kilometreyle değil, ışık hızıyla. İyidir bir semtin o ışık hızıyla bir semtin güneş yakın olsaydı yere bilim adamları diyorlar bugün de yer yanardı. Hayat kalmaz. Bir semtin daha uzak olsaydı yer donardı. Bunun için böyle yaptı Allahu Teala. Nedir? Hesap. Her şeyi hesabı bu dünyada nedir? Yazılmıştır, vardır. Her şey hesaptan olmuştur bu dünyada. Hiçbir şey abesten değil. İnsanoğlu Allah Teala ayette diyor ki nefsinize bakmaz mısınız? Bakıyorsun nefsinde kalp ayrı görevi var, böbreğin ayrı görevi Bütün organlar çalışıyor. Hepsi öyle çalışıyor ki, öyle bir düzenle çalışıyor ki hayret edersin. Yere bakıyorsun, denize bakıyorsun, bitki yerden nasıl çıkıyor? Bunlar hepsine de hesaptan yapılmıştır. Denizin altına bakıyorsun. Bin bir çeşit hesaptan canlılar var. Eydi bunları kim hafız ediyor? Allahu Teala. Bunları kim sayıyor? Allahu Teala. Gökte sayısız ne var? Yıldızlar var, gezegenler var. Sayısız. Hiçbirisi birbiriyle eşittin mi? Birbiriyle yanlış kaza oldu. Hiç kaza olmaz gökte. Neden? Çünkü onları bir tane yönetiyor. Hesabını öyle yapmıştır. Ama bizim trafikte dünyanın en modern trafiğine git. Ne kadar disiplin var, lambalar var, çizgiler var, hız sürat var. Her zaman kaza olur. Neden? Her arabanın bir şoförü var. Ama bu dünyanın bir tane yaratıcısı var, idarecisi var. O da Allahu Teala'dır. O da hasiptir. Her şeyi hesaptan yapmıştır. Bir de gelirsin hesaba Allahu Teala hasiptir. Hesabını tutar. Her kulun hesabını tutar. Sana ne kadar rızık verir? Hesaptan verilmiştir. Allahu Teala bilir her kula ne yeter onu verir. İstediğine bol verir, istediğinden vermez. Ama her çeşide acından öldürmez. Her çeşide rızkını alır. Bu hesaptan almıştır. Çünkü Allah Teala biliyor ki her kula kendisine göre verir. Şimdi Allah Teala beni biliyor ki ben orta bir tabakayım. Yani elhamdülillah kimseye elimi açmıyorum. O kadar yetinmişim. Allah beni biraz daha fakir etseydi belki ben fitneye düşerdim. Biraz daha zengin etseydi beni belki daha fitneye düşerdim. Allah Teala miktardan indirmiş. Hasiptir, hesaptan. Bana bu yeter. Biliyor benim imanımı bu kadar zenginlik kurur. Bu hesaptır. Bir de Allah Teala neyi hesap eder? Hasiptir. Her şeyin hesabını eder. Her şeye hesap kaçmaz ondan. Nedir o da? Allah Teala kullar ne amel işliyorlar, ne fiil yapıyorlar, o hesaptan hepsi yazılıyor üzerlerine. Hepsi ne oluyor? Üzerlerine yazılıyor. Demek ki hasibin iki anlamı var Arapçada. Bir hasep soylu, şerefli, izzet, cebarut. Ha? Bunlar hası, hasebe dahildir. Bir de hesap her şeyi hesaptan tutandır. İyidir bunu nasıl hayatımıza yansıyacağız? Nasıl hasiple Allah'a kulluk yapacağız? Hasip ismi Allah'ın bu güzel ismi nasıl bizim imanımıza yansıyacak, günlük hayatımıza, kulluğumuza tecelli edecektir? Nasıl edecektir? Şöyle edecektir. Biz diyeceğiz Allah her şeyden üstün ise hasebli, nesebli, azamat, cebarut sahibi, şeref sahibi. Başka yerde şerefi, cebarutu, hasebi nerede ararız? Nerede arasak habesten iştigal ederiz. Onun için biz Allah'ın gölgesine sığınırız. Ondan başkasına sığınmarız. Her şeyimiz Allah'tandır. İnsan bir kralı var İsa. Yani bir ağası var. Yani bir aşiret büyüğü var. Ne kadar hasebli nesebli olsa övünürsün onunla. Değil mi? Patronun iyi bir adamıysa övünürsün. Diyorsun bu adam iyidir, ben çalıştığım adam iyidir, böyledir, böyle yapır. Her yerde anlatmak istiyorsun. E bu bize yansımaması. Allah bizi yaratmış, bu dünyayı en güzel şekilde yaratmış. En hasebli, en şerefli, en izzetli, cebarutlu Rabbimiz. Ne yapacağız? Hayatımıza nasıl yansıyacak? Her yerde anlatmamız lazım. Ne yapacağız? Allah'a davet edeceğiz. Gafil insanlara diyeceğiz, bakın siz neye güveniyorsunuz? En güvendiğimiz Rabbimiz bu Rabbil Alemin'dir. İşte biz Allahu Teala'yı anlatacağız ilmini anlatacağız, hikmetini anlatacağız, yer üzerinde yaptığı işleri anlatacağız. İnsanları bu azim Rabb'a davet edeceğiz. Sonra bu ismin Çinci anlamıyla da gelsek Allahu Teala nedir? Her şeyi hesap ediyor. Hem davet edeceğiz. Bakın Rabbil Alemin ne kadar azimdir bu dünyayı yaratmıştır. Bu dünyada bir hata yoktur. Bir çetrefil yoktur. Bir müşkül yoktur her şey saat gibi çalışıyor. İnsanın yaptığı saat bile bozulur ya. Ama Rabbimizin yaptığı, yarattığı bu düzen hiç bozulmaz. Ne zaman bozulur? Ne zaman Allah emir verse. İsraf ile diyor üfle sura o zaman düzeni bozulur yerin. Yok olur. Ama bak Hazret Adem'den bugüne kadar Allahu alem ne kadar illerdir kıyamete kadar da Allahu alem ne kadar kalmış hepsinde dünya saat gibi çalışıyor. İnsanın yaptığı saat bozulur. Ama Rabbimizin yaptığı, yarattığı bu düzen hiç bozulmuyor. Böyle Rabbimize ne yapacağız? Sa sadece buna yöneleceğiz. Sadece buna ibadet edeceğiz. Ondan sonra Allah her şeyi kulun hesaba çekiyorsa, her şeyi hesaptan üzerine rızkını vermişse o zaman rızkımızı başkasından aramarız. Rabbimiz bunu böyle takdir etmiştir. Bu da kaderimizdir ona boyun eğeriz. Allah böyle takdir etmiş. Bunu bana layık görmüştür. Bu benim için iyidir. Hesaptan gelmiştir. Onun için sen Allah Teala diyor evet para kazanmaya çaba göster çaba gösterdikten sonra para gelmese sana şeytan burada işte sınıfta koyar seni. Para gelmese sana çalıştım bu kadar oluyor. Ondan sonra şükür başlar. Demek ki teslim olacağız. Ama ben yan gelim yatayım para gelmedi. Evet burada Allah da seni sorguya çeker. Dünyada mesuller de seni sorguya çeker. Yan gelip yat zembilden inmez. Sen çaba göster ondan sonra hesaba çek. Ondan sonra hasip devreye girer. Nasıl girer? Ben çaba gösterdim. Ben elimden geldiği yaptım. Bu kadar oldu. Demek ki Allah bunu kaderin bu kadardı. Hesap tanınmıştır. Bir de hasip bizim üzerimize bütün şey yazılıdır, hesaptır. Ona göre ne yaparız? Bütün adımımıza dikkat ederiz. Allah'ın sevdiği işleri yaparız. Sevmediği işleri yapmarız çünkü üzerimize sayılıdır her şey. Evet Allah bizi hasip ismini he, fıkhını bize hakkıyla anlayanlardan eylesin. Onu güncel hayatımıza, imani hayatımıza, kulluk hayatımıza yansıtmayı bize nasip eylesin. Amin. Şimdi 16. isim Allah'ın güzel isimlerinden El-Hafiz. El-Hafiz nedir? Koruyan yani yahfaz, kurur. Neyi kuruyor? Hafif. Kullarını kurur. Yeri dünyayı kurur. Allahu Teala her şeyi Allah Teala kurur. Kim bu dünyayı kuruyabilir? Kim kulları kurur? Kim kuruyor kullarını? Allahu Teala. Onun için ayette Hazreti Yusuf'un babası Yakub aleyhisselam ne dedi oğlanlarına? Oğullarına dedi قال هل آمنتكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ondan önce Yusuf'u gönderdim sizinle. Bir de Binyamin'i istiyorsunuz. Yusuf'u gönderdiğim gibi size emanet edeyim. Onlar yemin ediyorlar baba gönder bizimden bunu. Sonra ne dedi? Tabi kanaate geldi. Gönderecekti oğlunu. Dedi Fallahu ben size güvenmiyorum. Ama söz verdiyseniz tamam gönderirim size ama ben kime güvenirim? Allah'a güvenirim. Çünkü o en iyi hafizdir. Ne dedi? Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahim hayrun hafizan. İnsan da hafiz olabilir değil mi? Ben amanete hifz ederim, sırrını hifz ederim. Ama benimki sınırlıdır. Beni kızdırsan, he? hakkımda konuşsan, kalbimi kırsan sırrını ifşa ederim. İnsan olayım zayıfım. Ama Allah Teala hiç kimsenin sırrını ifşa etmez. Hiç kimsenin hakkını zayiya etmez. Onun için Allah mutlaktır. Onun için dedi hafizlerin de en hayırlisi Allahu Teala'dır. Sonra ne dedi? Peygamber Yakub Aleyhisselam oğlanlarından Rabbini daha iyi tanıyor. Peygamberdir. Bir de peygamber oğludur. Peygamber babasıdır. Ne dedi? Ve hu erhamur rahimin. Allah erhamur rahimindir. Rahmeder kullarını. Neden? Çünkü benim bir oğlum kayboldu, gözüm gitti. O bir oğlumu da ona amanet ediyorum. Tevekkül etti. Neden? Baktı sebeplerin önü kapandı. Bak işte burada tevekkül görüyorsunuz. Sebeplerin önü kapandı. Yoktur dediler. Zaten kıtlık var. Kral da demiştir Mısır Aziz'i dedi dediler ki o bir kardeşinizi getirmeseniz size yoktur erzak. Yoksa göndermez. Elinde mevcutten yetinir. Bir de kendisi değil. Kendisini olsa belki der ben az kalırım ölürüm de önemli değil. Ama arkasında onun ne var? Mesuliyet var. Onun için teslim oldu Rabbil Alem. Hakkıyla hafız nedir? Allah'tır. İşte Allahu Teala hafiz kelimesini alimler diyorlar genelde Allahu Teala kulları için kullanır. Hafız. Bundan sonra ki bir isim var. O da nedir? Hafiz. Onu da geneldir. Onu da geleceğiz inşallah. 17. Hafiz nedir? Allahu Teala hakkıyla kullarını sadece var. Kim kurur? Allahu Teala kurur. Allah'tan başka kurucu yoktur. Burada Allahu Teala her kulunu kurur. Ama müminleri özellikle özellikle kurur. Müminin Allah'ın Allah'ın has adamları müminler olduğu için onlar daha evlediler kurmaya. Gördük Hazreti Yusuf'un babası Yakup Aleyhisselam nasıl dedi? Dedi ben size güvenmiyorum. Bundan önce gönderdim size. Yemin de ettiniz ama mukayyet olamadınız kardeşinize. Ama ben sebepler de bitti önümde ben Allah'a güveniyorum. O en hafizlerin hayırlisidir. O Erhamur Rahim'dir. Ona güvenerek size veriyorum. Ama sebebi de elden bırakmadı. Dedi gelin bana yemin edin. Gördün mü? Sebebi oradan bırakmazsın. Sebebi aldıktan sonra Allah'a teslim olursun, tevekkül edersin, Allah'a hıfzı göndeririz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün camide oturmuş, baktı caminin kapısından dışarıda bir deve serbest dolaşıyor. Bu deve kimin? Bir Arabi kalktı ya Resulullah benimdir. Dedi niye bağlamadın onu? Dedi o da eşitmiş işte İslamiyet'i. Her şeyi Allah kuruyor. Hafiz ismini de duymuştu. Ne dedi? Allah kuruyor onu ya Resulullah. Allah hafizdir dedi. Resulullah dedi yani Allah kuruyor ve ben Allah'a tevekkül ettim dedi. Allah'a tevekkül ettim. Ona verdim. Onu kefil koydum benim O hafzeder. Devam. Resulullah düz, düzeltti burada. Bu evet o kurur ama bu bir iki kanat var. Teç kanattan kuş uçmaz. İki olacaktır. Bu tarafı doğru, o bir taraf eksik. Onu da Resulullah tamamladı. O zaman tevekkülün doğrudur. Ne dedi? فَعْقِلْهَا ثُمَّ تَوَكَّلْ Önce sebebi al. Dünyevi sebep. E'kilhe. Bağla onu. Bağla ipini. Bağla. Ondan sonra ne yap? Tevekkül et. Demek ki ben her şeyimi bağlamaya versem yandım. Her şeyimi de tevekküle versem yine yandım. Doğru olan nedir? Hem bağlarım, hem sebep alırım, hem Allah'a tevekkül ederim. Bir mümin öyle olması lazım. İşte hafiz de, hafiz de odur hakkıyla Allah hafizdir. Onun için Allah'ın güzel isimlerindendir hafiz. Kulu kullarını o o ne yapar? Kurur. Yoksa insanları kim kuruyor hastalıklardan? Değil mi? Hikmeti gereği hastalık verir. İnsanları kim kuruyor düşmanlarından? İnsanları kim kuruyor yırtıcı hayvanlardan? Allah kuruyor. Bir şey ne diyorlar? Ee, e, e, sığır sığır ne kadar güçlü bir hayvandır. Ha? Boynuzları var ama insanın önünde nedir? Allah onu kurumuştur. Neden? Çünkü bizimle yaşıyor. O sığıra Allah dese saldır. Ne yapar o? Kim onun hakkından gelir? He? Aslanla sığırın ne farkı var? Saldırsa aslan gibi güçlüdür. Ki bazen cinnet geçiriyor hayvan. Saldırıyor. Kaç tane öldürebilir. Ama Allah hifz etmiş kullarını. Allah her yerden hifz eder kullarını. Özellikle mumin kullarını Allah Teala hifz eder. Özellikle çocukları Allah Teala hifz eder. Bak bir insan düşse yere Yüz üzerine bir yetişkin yüz üzerine düşse her yeri kırılır belki haftalarca hastanede kalır. Belki beyin sanatçısı geçir. Ama çocuklar günde kaç sefer düşüyorlar yere? Ha? Kaç sefer düşüyorlar? Allah onları kuruyor. Bir artı bir çi. İnsan düşse yere bir yeri kırılır ama çocuk bazen ta bir metre, çi metreden düşür bir şey olmuyor. Allah kurur. Kuruyan Allah'tır. Bir de müminleri Allah kimden kurur? Düşmanlarından hefz eder. Kim bizleri tağutlardan koruyor? Kim Müslümanları? Bu ülkeye bakalım. Bu ülkede kim Müslümanları kurudu bugüne geldik biz? Halbuki bu ülkede İslam'ı ne oldu? Çoktan silmek istediler. Kur'an Allah'ın kelamı yasaklandı ya. Allah'ın kelamını okuyamazsın elinde Kur'an tutulsa suçtur. Ama dinini, kullarını gücüne kadar kim hıfzetti allah Teala? Allah. Allah kullarını hıfzeder. Hafizdir. Onun için sen çocuğunu okula gönderiyorsun sabah erken. Yen servisten gönderiyorsun, yen alıp cantasını sırtına gidiyor. Bu sokakta bunu kim kuruyor? Sen kuruyor musun? Sen ne kadar sebep alsan. Oğlum Kaldırımdan yürü, kimseye bakma, direkt git okula. Ayağı değse taşa. Düşse. He? O aninde ölse. Ne yapabilirsin? Senin tedbirin ne yazar? Sabahtan akşama kadar eğitim ver ona. Araba geldi. Görüyoruz. Bugün de mobilse kameraları çıkmış. Onun sayesinde kazaları görüyoruz. Adam yolunda gidiyor. Karşı şeritten atladı üzerine bir araba öldürdü adamı. E ben, ben hem hızım tamam, her şeyim tamam. Kim Allah hafz ediyor kullarını? Allah Teala. İzin verse bu evren hepsi birbirine vurulur. Ama Allah Teala her şeyi hafz eder. Onun için hakkıyla Allahu Teala hafizdir. Sen sebebi al. Çocuğunu öğret. Çıkarken de sabah akşam zikirlerini üfle üzerine ayetel kürsünü. Ayetel kürsünün önemi nedir? Hıfz eder insanı şeytandan ve bütün afetten. Sabah akşam zikri insanı hıfzeder. Onun için çocuğunu sabah akşam zikri ok üzerine üfle sebep aldıktan sonra gönder onu okula gider gelir. Velev ki kafirin de çocuğunu allah Teala hıfzeder. Ve kafiri de allah Teala hıfzeder. Çünkü allah Teala hafizdir, mutlaktır hıfzı. Kafir Allahu Teala'nın yemeğini yiyor, yerinde yaşıyor, havasını teneffüs ediyor, suyunu içiyor. Ondan sonra Allah'a çift ediyor, yerinde sövüyor. Ama Allah Teala onu ediyor. Hepsi içidir. Bir genel mutlaktır ins ve cinsin. Bir de özel müminler için. İşte bunu da böyle yansıtacağız hayatımıza. Bunu Bunuyla kulluk yapacağız. Her şeyde Allah'a güveneceğiz. O hıfz eder. Bizim sebeplerimiz sadece dünya olsun diye alıyoruz. Yani sebep almak şerttir. Ama neye biz sebep alıyoruz? Sadece bunu yani basamaklarını yerine getirmek için sebep alıyoruz. Yoksa sebep aslında sebebi de ne diyor? Tarif etmiş alimler تَأْخُذُ بِالْأَسْبَابِ وَتَكْفُرُ بِهِ Nedir? Ben sebebe alırım ama sebebe de küfrederim. Sebebe inanmam yani ben. Ama Allah dediği için sebebe alıyorum. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gar, Mekke'den ne oldu? Kaçtı. Medine'ye hicret ediyor. Mekke'den çıktı. Gizli çıktı. Neden? Kaçıyor. Kimden kaçıyor? Kafirlerden. Çünkü öldürecekler onu. Nereye geldi? Gare Hira'da üç gün saklandı. Gizlendi. Oradan sonra Abu Bakır radıyallahu anh diyor ya Resulallah Gari Hira nedir? Bu masanın altı gibidir. Küçücük bir yerdir. Diyor bir tane garın önünde dursa gerek çok eğilsin Abu Bakır diyor. Ayağına baksa bizi görer. Diyor Allah hafzeder bizi ya Abu Bakır sen ne zannediyorsun? Biz 203.'müz Rabbimizdir. Biz sebep alıyoruz ya Abu Bakır. Biz biliyoruz bura bizi korumaz. Ondan sonra Rabbim onu kurudu götürdü üç günde ve be, yedi günde nereye? Ha? Medine'ye. E iyidir. Allah Teala Mekke'den aldı Resulünü ani bir gecede Burak'la Beytil Mekdis'e. Beytil Mekdis'ten de Allahu Alem Cibril Aleyhisselam'la yedi semaya Sedretil Muntaha'ya gitti. Ondan sonra döndü Beytil Mekdis'e. Bir de Burak'tan döndü Mekke'ye. Geldi baktı yeri hala ısısını kuruyor. Zaman durdu. Allah kadir değildir. Nebisini alsın böyle buradan koysun. Hayır. Kadirdir. Ama niye yapmadı? Çünkü bu hayat sebepler hayatıdır. Resulullah bunu böyle atsaydı bugün de hepimiz sebep almazdık. Ya bak derdik Resulullah tevekkül etti almadı sebepleri biz de alırız. Almarız sebepleri. Sebep almak sonra Allah hıfzeder. Sen sebebe sarılacaksın ama sebebe inanmayacaksın. Sebebe küfredeceksin. Küfür nedir? Bu beni kurmaz. Allah dediği için bunu alıyorum. Allah Ahzab savaşında Allah Müslümanları koruyabilir miydi? Kururdur. Niye? Hendek'i kazdıktan sonra geldiler, yığındılar Medine'nin etrafında fırtına oldu. Hepsi Daldılar gittiler. O fırtınayı yolda yapamazdı Rabbil Alemin olarak. Medine'ye varmadan kurusunaları sebep alacaklar. Savunacaklar kendisini. İşte savunmanın da bir sebebi nedir? Handak kazdılar. Bir ilçe imza attılar. Araplar böyle bir şey bilmezler. O da Selman Farisi dedi biz Furs'ta öyle yapardık. Sebep almak şarttır. Sebep alarım ondan sonra Allahu Teala'ya güvenelim. Hakiki Allahu Teala hıfzedendir. Bu ibadeti de e, bu isimde bizim hayatımıza öyle tecelli etmesi lazım. Öyle kulluğumuza yansıması lazım. Allahu Teala'dan dileriz. Allah Subhanahu Teala bizi hakkıyla bu ismi anlayanlardan etsin ve onun hakkıyla e, hifzi altına bizi alsın. Ve Allah subhanehu teala bizi kuruyanlardan eylesin. Evet. 17. Hafiz. Hafiz nedir? Kuruyan. Hafiz, hafiz çizsi birbirine paraleldir. Yani anlam olarak aynendir. Ama hafiz terim olarak şey kelime olarak Arapçada yer cümleye göre değişiliyor. Mesela ne diyor? Hud surasında 57. ayette İnne Rabbi ala kulli şeyin hafiz. Rabbim her şeyi hifz edendir. Burada alimler diyorlar hafiz hafizden daha kapsamlıdır. Nece Rahim'den Rahman var? Hafiz daha kapsamlıdır. Allah Teala bu çocuğu, bu dünyayı, bu evreni hıfz eder. Anlamına geliyor. Allah Teala bu evreni, bu çocuğu hepsini hıfz Yıldızlar dedik birbirine niye çarpmıyor? Niye sema düşmüyor yerin üzerine? Ayette diyor ki Allah Teala örnek veriyor. Ya seme düşse yerin üzerine kim sizi kurur diyor. Ayette diyor ki Men yehfezukum Kim sizi kurur sema düşmesin üzerinize? Allah huvel hafiz. Hafiz bütün dünyayı hıfz ediyor Rabbil Alemin. Çünkü öyle bir hesaptan yaratmış ki Rabbil Alemin bu dünyayı her şeyi hıfz eder. Her şey düzen, düzenli çalışır. Nidam. Nidamla çalışır, düzenle çalışır. Allah Teala bunu hıfz eder. Bir de Allah Teala hafizene girer, hafız girer. İnsanları Allah Teala şerden korur. Kötülükten korur. Afetlerden kurur. Yerine göre afet de bu da nizama dahildir, düzene dahildir. Demek ki bir hikmeti var. Bir de hafiz. Alimler diyorlar ki kapsamlı olduğu için Allah insanın her ve şer ne amel işledi Allah Teala onu hifzeder. Neyle hifzeder? Yani kayda geçiyor. İki melek var burada. Biri sağda her yazıyor, biri solda şer yazıyor. Hepsi önümüze terazide gelecektir. Hafiz, hafiz kişisi birbirine paraleldir. İyidir. Bunu nasıl güncel hayatımıza yansıyacağız? Nasıl bunu hayat, bu kulluğu hafiz ismiyle aynı şekilde? Ne diyeceğiz? Allah her şeyi biliyor. Onun için bir kul adımını atmadan önce ağzını, dilini çabalatmadan önce ne yapacak, ne çıkacak bir şey bilecektir. Onun için insanın ağzından ne çıksa üzerine nedir? Hesaptır. Eskiler ne demişler atalarımız? Demiş ki tan çıkan şey buğum buğumdur. Değil mi? Yani bir tane buğum değil. Buğum Böyle kademe kademe çıkıyor. Onun için çıkana kadar pişireceksin lafını. Ağzından ne çıktı? Terazide orada karşına çıkar. Amel elin ne yaptı? Karşına çıkar terazide. İşte böyle yansıtacağız. Kullanmayacağız. Ne yapsak hakkıyla hak kullanacağız. Allah Teala çünkü her şeyi hıfzediyor. Böyle bir Rabbimiz var için biz ne yapacağız? Hataya teşebbüs etmeriz ve şeytana uymamamız lazım. Çünkü şeytan bizim düşmanımız olduğu için bizi kendisiyle o bir tarafta görmek istiyor. Biz ne yapacağız? Bir adım atmadan önce, masiyeti yapmadan önce Allah hafizdir diyoruz. Allah bizi görüyor ve her şeyi kaydediyor. Kıyamet gününde her kul teç başına Rabbil Alemin karşısına çıkar. O zaman ne olur? Rabbil Alemin seni görer. Çıkar önüne hıfızdadır. Gizli yaptım çara kaldı diye bir şey yoktur. Kalbinden bir şey geçse ki senden başka kimse bilmez bir evrende onu. Ama yaratan bilir. Bazen melekler de bilmez. Allah Teala her şeyi bilir bir evrende. İşte böyle bir Rabbimiz var ise hiç günaha teşebbüs eder miyiz? Böyle bir Rabbimiz var ise hafizdir. Ne yapacağız? Her zaman bizi sevdiğimiz, sevdiği yerde bizi görmemizi sağlarız. Sevmediği yerde bulunmarız. Çünkü hıfızdır üzerimize kayda geçiyor. Aynı zamanda hafiz kelimesi yansır bizim hayatımıza. Bizi aldatmasılar. İşte burada deprem olacak, fay hatı, bilmem ne. Evet bunlar hepsi ilim doğrudur. Ama Allah ne yazmışsa sonunda olur. Ha fay hatı olacaktır ben buradan kaçayım. Yani ben burada yaşamayayım artık nasıl, olsa deprem gelecek hepimiz öleceğiz mi? Hayır. Hükümet, belediyeler, ilim adamları işte evlerinizi güçlendirin e, deprem var. Bunlar doğru mu? Evet doğru bunlar. Ben sebep, bunlar sebep. Sebepleri alırım ondan sonra Allah'a güvenirim. Allah hafzeder bu dünyayı. Ne yazmışsa da onu görürüz. Hafizdir. Adam var apartman çöküyor. İçinde 40-50 tane insan ölüyor. Bir bebek çıkıyor. 3 aylık ölmemiş. Her şey ölmüş bir o kalmış. Kim hafız etti onu? Allah ne yazmışsa olur. Adam var çelikten ev yapıyor. Allah Teala istese onu yok eder. Hafizdir. Onun için bu hayatımıza böyle yansıması lazım. Allah Subhanahu Teala bizi abdül hafiz olmayı nasip eylesin. Hafızdan hafiz en güzel isimlerden birisidir. Onun için yani bu isimler bazen terç olunuyor. Yani çocuklarımızı Abdül Hafiz Abdül Hafiz koyabiliriz. En güzel isimlerdir. İhya olsun Allah'ın güzel isimlerini burada söylene koymak için teşebbüs etmemiz lazım. Aslında sünnet nedir? Allah'ın güzel isimlerini ihya etmek için çocuklarımıza vermemiz lazım. Peygamberlerin güzel isimlerini nasıl çocuklarımıza veriyoruz? Onda da bazı peygamberlerin adları bizim ürfümüzde yoktur. Bırakmıyorlar. Yanlıştır. Vereceğiz. Bütün peygamberlerin adlarını ihya edeceğiz. Bütün Allah'ın isimlerini de ne edeceğiz? İhye edeceğiz. Bizim ülkede, Türkiye'de mesela hangi Allahu Teala'nın güzel isimlerinde koyulmuyorsa ne yapacağız? Çocuklarımıza vereceğiz. Abdülhafiz var mı? Çok az. Çok az. Enderdir. Abdülhafiz o da az. Halbuki çok güzel isimlerden de Arap aleminde var. Abdülhafiz çok var. Abdülhafız da var. Ne güzel isimlerdendir. Evet. Allah subhanehu teala güzel isimlerine layık olan kullardan bize eylesin. On sekizinci isim Allah'ın güzel isimlerinden El-Hak Hak Hak nedir? haktır. Türkçe, Türkçe'de haktır değil mi? Haktır. El hakku eblec vel batilu leclec. Hak eblecdir. Eblec nedir? Arapçada yani apaçuktur. İnkarı mümkün olmayan bir şeydir. Yani bu bu bardak nedir? Bayazdır. Kimse buna giri diyebilir mi? Kimse buna kahverengi diyebilir mi? Ebleç. Bayazdır. Ama bu bu ne renktir? Mavi. Bir tane der hayır bu mavi değil. Bu turuncudur. Ha? Yok turuncu değil şey pardon. Bu mavi değil turkazdır. Bir tane der hayır bu mordur. Anlatabildim mi? Tonlar var işin içinde. Ama beyazdan siyahta ton var mı? Yoktur. Onun için hak nedir? İnkarı mümkün olmayan. Bayazın nasıl diyesin bu gridiri? Nasıl dersin bu siyahtır? Hak. Allahu Teala haktır. Ne diyor ayette? Allahu Teala on yerde hak kelimesi ayetlerde geçiyor. Yevme idin yuvaffihumullahu dinihumul hak ve ya'lemûne ennallaha huvel hakkul mubin. Allahu Teala o gün bilirler ki ha? Allah Teala dinini yer üzerinde hakim kılında o gün bilirler ki bütün yer üzerinde müminler ve insanlar nedir? Allahu Teala hakkun mubindir. On yerde ayet geçiyor. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ رَبُّ الْعَرْشُ الْعَظِيمِ Bu da Müminin surası 116. ayette geçiyor. Hak kelimesi on yerde geçiyor. Allahu Teala haktır. İyidir. Ne de haktır? İnkarı olmayan bir haktır Allah Teala. Yani kimse inkar edemez Rabbil Alemin. Hakların hakkıdır. Mevcudatın mevcudat, mevcududur. Yani hak nedir? İnkar olunmuyor. İyidir. Ne de inkar olmaz? Allah bütün şeyinde haktır. Zatında haktır. İsimleri haktır. Sifatları haktır. Rızık vermesi haktır. Hayat vermesi haktır. Allah'ın bütün isim sifatları haktır. Allahu Teala zatı nedir? Haktır. Bir de hak nedir? He? Hem inkar edilmez hem de yani bir tane bir iş yapsa yani Türkçe biraz oturtmak lazım bu meseleyi. Mecbur kalıp açıklıyoruz. Mesela ben bir iş yaptım çok güzel çıktı. Ne diyor? Vallahi diyor bu usta hakkını vermiş eline. Nedir? Yani en mükemmel yapmış. Hakkını vermiş. Yani bu insanın yapabileceği bu kadar olur. Değil mi? Bir masa yaptım. Marangozum ben. Masayı yaptım. Geldi dedi valla usta eline sağlık. Bunun hakkını vermişsin. E bütün ustalar geçseler bunu araştırsalar ya bu, bu kaderdir. Bu tamamdır. Not verseler bize yüzde yüz verirler. Hakkını vermiş eline. Eydir Allah nedir? Haktır. Yani her şeyde mükemmeldir. Kimse onu inkar edemez. Kimse onda eksik bulamaz. İyiydi geldik. Allahu Teala zatinde nedir? Haktır. İsimleri nedir? Haktır. Bak işte isimlerini işliyoruz. Hafız dedik, hafiz dedik, Rahman dedik, Rahim dedik. Hepsi nedir? Mutlaktır, hakkıylendir. Sifatları aynen haktır. Allah rauf ise, merhametli ise hakkıyla rahmediyor. Kafir çifredir Allah rahmet ediyor ona rızkını verir razzakın. Razzaktır çünkü hakkıyla. Her şeyde allah Teala nedir? Haktır. Allah'ın sözü nedir? Ha? Haktır. Ne demek haktır? Yani sözünde eksik bulamaz. Hiç kimse buldu mu Allah'ın sözünde eksik? Hazret Adem'den insanoğlu bugüne kadar ve kıyamata kadar da buradan hodur meydan diyoruz. Hak bunu sözünde çetrefil bulunabilir mi? Yanlış bulunabilir mi? Haktır. Allahu Teala her şeyde hak ise o zaman nedir? Hak ilahtır Hak yaratan ise, hak Rabbi ise, hak Halik ise o zaman hak ilahtır. Ne demektir hak ilah? Yani sadece o hak etmiş kulluğu, kulluğu. Değil mi? Kulluğu mu? Ona kulluk yapma, yapmamız yani. o hak etmiştir. Neyi? İbadeti. He. İbadeti sadece Allahu Teala hak etmiştir. Onun için diyoruz la ilahe illallah nedir? Allah'tan başka ilah yoktur. Ne demektir? Yani hak ilah yoktur. La ilahe illallah ha? Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ne demek hak ilah yoktur? Yani var adamlar ineğe tapıyor. Adamlar betona tapıyor. Puta tapıyor. Ama nedir? Bunlar ibadettir. Onlar da ibadettir. Ama hak ibadet hangisidir? Bir tanedir. Onun için nasıl dedik? Allah'tan başka hakkıyla ibadet eden hak ilah sadece Allah'tır. Allah da onun için bizi yaratmış zaten. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinni insi sadece ibadet, bana ibadet etsiler diye yarattım. Doğru mu tercüme? sadece bana ibadet etsiler diye yarattım. Demek ki bizim görevimiz nedir? İbadet et yaratmışım. Kime ibadet ederim? İneğe mi? Fareye mi? He? Heve hevesime mi? Güclü adama mı? Güneşe mi? Ataşa mı? Neye ibadet ederiz? Onlar da ilahtır. İlah nedir? Tanrı yani. Bizim atalarımız kurta tapıyorlar. Bir zamanda İslam'dan önce. O da tanrıdır. Tanrı ilah tanrıdır. Kimi kimi gücü yerine koydun o ilahtır. Gölgelerin gücü var. Işığın gücü var. Bunlar hepsi eskiden insanoğlu tapmış bunları. Ama hak, bunlarda hak olan nedir? Hak nedir? Yani o hak etmiş. O haktır. Eksik değil ve inkar etmesi mümkün değil. Onun için yer üzerinde her zaman Allah'ın dini üstün gelmiştir. Tarihe bakın. Hazret Adem'den bugüne kadar. Hangi din üstün gelmiştir? Her zaman Allah'ın dini üstün gelmiştir. Hazret Adem'den ta Nuh'a kadar her zaman Allah'ın dini üstünüydü. Nuh'un kavmu başladılar şirke koşmaya, batıl ilaha tapmaya. Allah Teala Nuh'u gönderdi onlara. Bin kusur sene, binlerce sene uğraştı onlardan. 950 sene davet etti onları. Ayette geçtiği gibi. Baktı Allah Teala bunlar hak ilaha boyun eğmiyorlar. O zaman kulluğu hak etmemişler. Allah Teala onları yok etti. Kimi kurtardı? Sadece Nuh'u yanındakileri. Aleyhissalatü vesselam. Kaç taneydiler? El sayısı kadarıydı. Dünya ne oldu? Yok oldu. Kim ha hak oldu? Allah'ın dedir. Ondan sonra bütün peygamberler Salih, Semud ne oldu? Biliyorsunuz. Kavimleri yok oldu. Bütün peygamberlerin kavmi yok oldu. Eydir Hazreti İbrahim Peygamberlerin babası, imamı. On oldu. O Nemrut Hazreti İbrahim çıktı oradan. Kim üstün oldu? Hak din sahibi oldu. Hazreti İbrahim. Yer üzerinde Nemrut ne oldu? Öldü. Kavmun oldu. Bir müddet sonra Allah'ın hikmeti gereği yok oldu. Kimin eliyle? Yok oldu. Yine Allah'ın dini olan müminlerin eliyle yok oldu. Kimler yok oldu? Fıraun yok oldu. Kimler yok oldu? Bütün peygamberlere karşı gelenler yok oldu. Kimler yok oldu? Mekke müşrikleri yok oldu. Ne zamana kadar İslam üstün kaldı? Ta Osmanlı çökene kadar. Yer üzerinde İslamiyet'in hakimiyeti vardı. Evet şimdi biz dönemde bir dönemde yaşıyoruz ama Resulullah müjde vermiş bize bir de hak din üstün gelacaktı. Ama bu fetrede de biz yaşıyoruz bu dönemde yine hak din her zaman üsttedir. Velev ki hakimiyetimiz yer üzerinde yoksa. Hak dini anlatanlar var mı? Var. Peygamberlerin varisleri yer üzerinde var mı? Var. Her zaman hak Kayıp olur mu? Olmaz. Bu din Allah'ın sözü haktır ve hak kalacak kıyamata kadar da kalacaktır. Allah istediği ne zaman istese o zaman biter. O da kıyamet gününde. Onun için Allahu Teala haktır. Hak ilahtır. İmkar etmesi imkanı yoktur. Bakın Sovyetler Birliği Komünistler mi? Rusya mı? Sovyetler Birliği, bugün de Rusya kaldı. Bunlar nedir? Komünistler Allah'ı inkar ettiler. Tarih boyunca öyle bir şey olmamıştır. Tarih boyunca kimse Allah'ı inkar etmemiş. Ne yapmışlar? Şirk koşmuşlar. Mekke müşrikler de şirk koşmuştur. Allah'a ibadet ediyorlar. Biz yanlış anlıyoruz. Düz belki Mekke müşrikleri kafir de Allah'ı tanımıyorlar. Hayır. Allah'ı tanıyorlar ama hakkıyla tanımıyorlar. Allah'ı tanıyorlar, hakkıyla kulluk yapmıyorlar. Yoksa Allah'a kulluk yapıyorlar. Yani put put putsun kestiği puta diyor sen Allah'a götürün. Yoksa putsun kesmiyor. Ayette diyor لِيُقَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Allah'a biz yaklaşamayız. Bunlar bezden Allah'ın arasında vasıtadır. Bugün put kalktı, İnsanları koyuyoruz. Hocalarımızı, şeyhlerimizi, meşayihimizi put yapıyoruz. O da yanlış. Hak kuldan Allah'ın arasında orta, vasite yoktu. Direkt Allah'tan açık hat var. Ya Rab selak, Rabbim diğer sana lebbeyk abdi. Ne istersen ani veririm. Yen ani, yen bildiğim zamanda yen de o bir tarafa çeviririm seni. Hikmeti gereği. Ama ne vardır tarih boyunca? Toplumsal olarak Allah'ı inkar etmek diye bir şey yok uydur. Ne vardır? Tek Türk şahıslar vardır. Bugün de var İslam aleminde. Gazetacılar, enteller, denteller bunlar nedir? Tek Türk. Hele Arap aleminde cesaret etmezler bile elhamdülillah. Ama var tek Türk. Ama Sovyetler Birliği'ne yaptı? Toplumsal bu sistem ettiler bunu oturttular. Ne kadar dayandılar fıtratın karşısına? Ha? Öyle bir devlet idir ki Amerika'nın neyidir? Korku rüyasıdır. Sovyetler Birliği. Ama 80 sene sürmedi çöktü. Çünkü fıtrata karşıydır. Amerika daha fazla sürecektir. Ama o kadar da değil. İnşallah o da çöküştedir. Onlar neden? Onlar çünkü Allah'a inanıyorlar. Velev ki ibadet etmiyorlar. Ama Rabbi inkar etmiyorlar. İşte bu hak din nedir? Allah'tır. Kimse Allah Teala'yı inkar edemez. İnkar eden işte bak gördün mü? Yok oldular. Ve yok olmaya da mahkumdur. Her şey Allah'ı inkar etse yok olur. Ve tarih bunu yazmıştır. Evet. Ondan dolayı Allah'ın en güzel isimlerinden birisi nedir? Haktır. Eydir bunu nasıl biz hayatımıza yansıt yansıtırız? Nasıl bu hakkın hakkıyla kulu oluruz? Eydir Allah hakkı ise, her şey onun elindeyse, batıllardan korkar mıyız? He? Korkar mıyız? Korkmarız. Onun için Allah'tan başka hiç kimseden biz korkmarız. Allah bizim neyimizdir? Hak ilahımızdır, hak razıkımızdır, hak kulumuzdur, hak hafizimizdir. Bizi kuruyandır ondan başka bize de kimse merhamet etmez. O zaman başkasının kapısını çalar mıyız? Hayır. Teç hakka yöneliriz. Eydir Allah'ın sözü haktır, dini haktır. Başka din arar mıyız? Aramayız. Allah'ın dini hak ise bize Allah'ın dini adıyla kim batıl anlatsa yüzüne vurarız batılını. İçinde hak var ise evet bu haktır alırız. Batılını yüzüne vurarız. Onun için hak yol nedir? Şeriat yoludur. Hak yol nedir? Resulullah'ın yoludur. Hak yol nedir? Ashabın yoludur. Hak yol nedir? Dört imamın yoludur. Hak yol nedir? Ehli sünnet yoludur. Biz ehli sünnetiz. Hak yoldayız. Onun için taviz vermeriz. Ehli sünnet hak yol var iken niye gidip kulağımızı asıyoruz? E, Apoziddin Uğurlu, Abdülcabbar Uzun Atlar, Abdin Kepelek, kimin neyin nesidir bilmiyorsun. Televizyonları var, e, masaları var, oturup konuşuyorlar. İslam adına. Önce kimliğin nedir? Heviyetin nedir senin? Dört imam adına konuşuyorsan başımızın üzerinde yerin var çünkü bu haktır. Onun için ne çıkıyorlar inkar ediyorlar? Bizim hak dinimizi inkar ediyorlar. Hazret İsa neymiş? İnmeziymiş. Mehdi diye bir şey yoktur. He? Bütün batıl fırkalar, batıl fırkalar nedir? Hepsi Müslümandır. Bunlar nedir? Bunlar hak dini bozmaya çalışıyorlar. Onun için bizim için bunlar nedir? Yoktular. Yok gibidiler. Yok sayılırlar. Asıl hak din nedir? Allah'ın dinidir. Ashab-ı kiramın dinidir. Ehli sünnettir böyle böyle yansıt hak kelimesini Rabbimizin bu güzel ismini böyle kulluğunu yaparız. Sadece ona kulluk ederiz. Sadece o haktır, o hak yolu tutarız. Hak yol nedir arkadaşlar? Sırat müstakimdir. Sırat müstakim şeriat paketidir, ehli sünnettir. Allah'ın izniyle sırat müstakim üzerine ol kendimizi cennetin kapısında Resulullah'ın imamlığıyla buluruz. Allah hepimizi hak yoldan ayırmasın. Hakkıyla Rabbimizi, hak ismini, hakkıyla kulluğu bize nasip etsin. Bir de hak güzel adlarından olduğu için Abdülhak. Biliyor musunuz Abdülhak? Var mı? Var. He, Abdülhak isim çok güzel isimlerdendir. Onun için hak diyemezsin bir taneye. Bir tane ad veremezsin. Sen haksın. Abdül hak değil. Ve Allah'a hastır. Çünkü kimse hakkıyla hak olamaz. Benim her sözüm dediğim olsaydı dört imam olurdur. Dört imam olsaydı hak olurdur. Ama dört imam biz demiyoruz her dedikleri haktır. Dört imamın cemaat olarak metodları, yolları haktır. Bakın burada laf cambazlığı yapmasınlar deseler. Dört imamda her şey hak mı, Kur'an mı? Dört imamın, dört mezhep. Hayır. Dört mezhep çünkü hak nedir? İsmattır. İsmat nedir? Hata yoktur demektir. İsmat Resulullah masumdur. Ağzından çıkan bütün şey haktır. Sahabi dedi ya Resulullah yazayım mı? Ağzından çıkan hadisleri dedi dedi yaz. Vallahi dedi ağız bu dudağımın arasından haktan başka bir şey çıkmaz. وَمَا يَنْتُقُ عَنْ عَنْ هَوَى İn huve illa vahyun yuha. Bu bir vahidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haktır, masumdur. Eydir Resulullah'tan sonra kim masumdur? Bitti. İsmet şahıstan alındı ama çekilmedi İsmet semaya Rabbimizin yanına. Dünyada kaldı mümin toplumdan. Kimdedir? Abu Bakır'da mı? Hayır. Abu Bakır da hata yapmış. Ömer de hata yapmış. Ama kim yapmadı hatayı? Ashab-ı kiram. Ashab-ı kiram da hata yapar. Ama neyi yapmadı? Ne üzerine icma etler o haktır. Mümkün değil Resulullah diyor benim ashabım hakkı terç etmek üzerine icma ettiler. Sahih hadiste. Mümkün değil. Hakkı terç etmek üzerine icma ettiler. Yani bütün icmaları haktır. Eydi biz kimin uzantısıyız? Ehli sünnet. O hakkın uzantısıyız. Allah bizi haktan ayırmasın. Hak yoldan ayırmasın. Hak ehli etsin. Zalimlerden beraber bizi yapmasın. oların oların oları bizim üzerimize de musallat etmesin. Başımıza ehli hakkı versin. Ehli insafı versin. Bizi de hakkıyla ona kulluğu. Kulluğu nasip etsin. Evet. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Cümlemizden.